bizitoki eskola alternatiboa ipatzen eh, segitzen dugu, aste buruntan jardunaldiak antolatzen eh, baitituzte, parada guretzat me, eh, pundu bat iteko, kasik bi urte hor behauzen instalatua dela bizitoki gune hori, eta be, gorkatorre beraz gure gomitarekin segitzeko, lehen aipatzen zinuen, espikatzen ziren piskat nola antolatua zen egun bat, adibidez, eta be, aktivitate desberdinak badirela, eta beti aurrak nahi baldin badu parte hartzen eh, duela aktibitate hoietan, ez zote du beldur egiten hori aurrari ustea bere askatasun osoa, eta notik, ebe, beti nahi duena egitea. Orduan, e, erraten dugularik aurrak egiten duela nahi duela, e, ez du erran nahi eta askatasun osoa emaiten zaiola etengabe. E, Ahatik hori da zinez guretzat e, kontzeptu importanteenetariko bat bizitukin, esaldi batez laburbiltzen entxeatuko nahi zena, eta da e, bizitukin aurrek ez dute egiten egin nahi duten guzia, bainan egiten duten guzia egin nahi dute. Eta nabardura oso importantea da, egin beita hemen badira arauak ezin da egin, egin nahi den guzia, baina aldiz egiten dena egin nahi da. Egan nahi baita, erabakitzen dut momentu batean hori egin nahi dudala. Behar bat, beste momentu batean ezingo dut egin, zeren margolaritza tailega e, tenore hortan da, eta beraz, tenore hortan egin dezaket, eta gero, ba, ondoko hastea itxoin barko dut, ez balin badut egin nahi. Baina bai, ez nahi zela bortxatua izanen ikasketa prozesu bat e, eramaiteko. Ikasketa prozesua izanen da, nere autua momentu batean erabakitzen dudalako hori egin nahi dudala. Eta gure ustez hori funtsezkoa da oso eta emanko baita ziren azken finean ekimena edo iniziatiba aurrak du. Eta hori ikasketa prozesu oso emankor baten eta oinarria da gure ustez. Zuek alare lortzen duzu, be gustu hori, pisteaz azken finean ez dituzue behartzen egitera beraz, ariketa guziak, baina alare lortzen duzu, be gustua sortza ariketa Orduan, gauza da, e, bizitoki proiektua eta labur biltzeko azken finean, eh, da eta aurren hezkuntza prozesua e, sartua izaitea proiektu orokorago batean, bizi proiektu batean baitan, eta beraz, e, elduek ba, beren hartzen dute aurren eziketa gauzatzea. Eta orduan, e, bizitokiko helduek dute gogoetatzen, beren ustez, zer den funtsezkoa eta transmititzea aurrei, zer nahi dugu biziuntan eta haurrekin bizi, haurrei transmititu, eta orduan, guri heldu bezala dagokiguna da, ba, prestatzea ingurumen bat, nun eh, bizi nahi ditugun balore horiek, bizitzen ditugun, eta aurrei emaiten zaie parada, ba, balore horien baitan, hainbat aktivitate egitea. Orduan, hemen, ba, aurrek ikusten dituzte, helduak hainbat eh, jarduera aktivitate egiten, beraientzat oso interesgarri eta funtsezkoak direlako, zentzuz beteak direlako, eta aurrak ikusten dituelarik bere guraso edo beste heldu batzu, gurasoen lagunak, ba, zinez, eh, gogoz gauza batzu egiten, interes handiarekin beraiek ere interesatzen dira, eta beraz, motivazio bat sortzen da, eta interesa sortzen da aktivitate batzuen egiteko. Adibide baten emaiteko, Eh, guretzat bizitokin, ba, biziki importantea da, eh, guaurek berreskuratzea gure egunerokotasuneko beharrezko oinarri batzuei erantz, eh, erantzuteko gaitasuna, adibidez elikadurarena, badugu hemen baratze kolektibo bat, guretzat importantea da, ba emeki emeki berriz gure elikaduraren parte bat ekoiztea, baratzeak, lekadunak, zituak, zerealak eta bar, eta beraz, hortan ari gira helduak, eta inguruan diren aurrek ikusten gaituzte egiten zerbait guretzat importantea eta interesgarria dena, zentzuz betea dena, ba urbiltzen dira eta beraiek eskatzen dute nahi dutela ere baratze txoko bat egin gauza batzuen landatzeko, eta orduan iniziatiba beraien gandik etortzen da, eta baratze gintza adibidez, bada eh, aktibitate aktivitate bat nun aurrek mila eta mila gauza ikasiko dituzten, eta zinez barneratuko interesa beraien gandik etorri delako. Hortik eh, horre, berrikeit antolatu zinuten azitrukak eh, eta hori lotua, um, lehen berrietan justuki aipatzen zen basua, uh, basua pasadute atzo asidira abiatu dute beren filosofia gaiekilan, bizitokiko aurrek ere, filosofia filosofia gaiak eh, lantzen alko dituzte basuan, geroan? Eta bai, zeren eh, azken finean eh, guretzat argida eta aur batek momentu batean ba dibidez lanbide profesional bat egin nahi duelako edo ikasketak segitu nahi dituelako unibertsitatean, ba azterketa batzu pasa behar dituela eta beraz, ba horretarako prestatu dit, prestatuko ditugu, baina beti ere guretzat e, importantena izanen da aurra aurrak eta ongi barneratzea zergatik berak azterketa pasan nahi duen, beraz motivazioa berengandik etortzea, ba, eh, azterketa bat prestatzeko, eta gu inguruan hor gira ondotik beharrezkoak diren tresnak emaiteko, eta haur horrek prestaditzen eta uh, azterketa horiek beti ere, ara, motivazioa beregandik gandik etorri behar da, eta motivazioa badelarik, ba, ez da dudarik edozein ikasketa egin daitekeela. Ezkuntza nazionalak ere eh, ez ditu inpozatzen gutiengo kakutsen eh, batzu olako azterketetara aurkezteko edo justu izango da lantzea beraz aurkeztuak zehen diren eh, be, gaiak. Orban, ezkunde nazionalak eta inpozatzen duena da eta oinarrizko ezagutzen bilduma bat eta hori ba, aur eta eskuratu behar dute. Orduan hori da gauza aski errandezake harina eta beraz guk hori eta aurrei transmititu behar diegu legalki, eta hortik at, ba, egin nahi duguna aurrekin, hori guk eh, erabaki dezakegu. Mm. Beraz, eh, hori da bermatu behar duguna, eta, eta egiten gaiziste? Ah, guretzat, eta ez aduda izpirik denak gai galera. E, denak, egen ez bakrik gu, eta zuek ere bai, eta entzule guziak, hau da. Egen edut, e, aurren ezkuntza, eta gure gain hartzea kolektiboki denek egin egun zerbait da. E, gauza bakarra da, denbora hartu behar dela, e, gauza hainitz eta e, ikasi behar direla, ondotik aurrei ba, metodo batzu, tresna batzu, jakitate batzu transmititzeko, baina hori denek egiten dugun zerbait da, egun eta da bakarrik hori zabaltzea ba, gai eta esparru gehiagoetara. Da bakarrik eta naikari kontu bat, nahi balin badugu, lotuz lanari eta eta, eta ikasiz ba, hori guk eh, egin ezakegu. Aipatu duzu, eh, denbora hartu eh, behar zela, eh, gauzak transmititzeko, justuki bizitokiko eh, eskola alternatiboko eh, punu nagusi bat, da burasuen implikazioa, eta implikazio horrek ere denbora haunitz hartzen du, azkenean, eh, du, be, buraso bikote batek, adiez, be, bakotsak bere lana duelarik, bizitokin implikatzea. Eta gure ustez bai, eh, denek eh, posible dugun eta zerbait da, eta ba, gaur egun bizitokin parte hartzen duten diendeak eh, ikusirika, ba, argi da edonork eta egin dezakela. Bakarrik horrek eta ondorio bezala du, ba, bizi autu batzu eta egin behar direla, eta ba, guretzat, interesgarria dena da, ba, ikustea nola gure eta eguneroko beharrak, eh, behar ekonomikoak, eta simplifikatzen alditugun, ba, e, diruaren gibeletik nolazpait pastatzen dugun, eta denbora guzi hori, ba, tipitualizateko, eta ba, denbora libre gehiago eta ukateko, ba, bizitoki bezalako proiektu batean parte hartu alizateko. Eta gero, bereziki, guk eh, eh, guretzat funtsezkoa dena da, ba, eh, hemen diren jendeen arteko elkartasuna, elkar laguntza, eta elkar laguntza horren bidez, ba, bakoitzaren behar ekonomiko horiek eh, asetzen laguntzea. Eh, beraz, eh, gure ustez denbora eta atxeman daiteke, baina horrek eta eskatzen ditu ba, aldaketa batzu gure ohituretan, guretzat funtsezkoa da ba, ea nahi dugun edo ez, ba, gure gain hartu eh, olako proiektu bat, nahi balin badugu eta bideak eh, badira, atera bideak badira, eta eguneroko tasunean ba, hori frogatzen ari gira egiten ari giren arekin. Adibidez pertsona batek lan egiten badu, bikote batek goizeko sortzietatik eh, atxeko siek arte, aste osoan ezin du parte hartu proiektu horretan? Ba, asiera batean ezingo du, eh, eta orduan ba, eh, bere aurren ardura ba, beste bat zuen gain eta izanen da, baina eh, familia hori ba, izanen da perspektiba batean ikusteko zer egin dezakeen ba, agian e, bikote horretan e, bi, bietariko batek lana usteko, edo biak denbora erdiz eh, aritzeko, eta ondorioz, ba, e, eh, bietariko bat gutxienez, eh, hainbat denbora ba, bizitokin parte hartu uh, alizateko. beraz hori da prozesu bat, emaiten dena eta denborarekin, guretzat importantea dena da, eta bideoktan kokatzea. Mm. Hor, mm. dituzu, beraz, eh, be, guti golara pixka bat menduak, eh, eh, gauza hainitzetaz, be, kontentziztela, bada mugarik hor, zer uh, duzu oraindik ez lortu zuen ustez? Bon, guretzat eta helburu nagusia betetzea dagoena oino, da jende gehiago eta urbiltzea bizitokirat. E, gaur egun, ba, ogoi bat pertsona gira, eh, bon, oso konten gira eta eh, bizitokik eta e, nolazpait duen xarearekin, Euskal Herri osoan adibidez aurten amabos bat aurkezpen egin ditugu ego zein Ipar Euskal Herrian, ba, gaztetxeetan kulturetxeetan, eta ikusten dugu, ba, gero eta jende gehiago zinez beharra sentitzen duela ba, aurrak beste molde batez eta estea, eta gaur egun um, bizitokin parte hartzen dute Euskal Herri osoko jendeak, egoaldekoak eta iparaldekoak, eguneroko tasunean, ego eh, goi pertsona horien artean, badira egoaldeko jende batzu eta iparaldeko beste jende batzu, eta beraz, bon, alde horretatik oso kontengira, ba, bizitokik eh, Euskal Herri mailako dimentsio bat eta hartu duelako bere eguneroko tasunean, eta ba, adibidez, eh, arestian aipatu dituzun, ba, azitik azira jardunaldietan, edo sorginen biltzara ere antolatu ginuen ondoko hilabetean, edo haste buru untan antolatzen dugun uh, jardunaldi eh, pedagogikoan, ikusi eta ikasi jardunaldi pedagogikoetan, ba Euskal Herri osotik jendea badator, eta beraz, bon, hori zinez guretzat uh, biziki baikor da, uh, aurten egiten dugun bila, bilan hortan, orain, ara, falta duguna da, da jende gehiago, egunerokotasunean parte hartzea, aur gehiagok parte hartzea egunerokotasunean, heldu gehiagok, eta bon, hori gure itxaropena da, ba, emeki emeki, ba, e, lortzen joanen den zerbait dela, eta bon, ondoko hilabeteetan, adibidez, ba, bi, bi famili berri eta urbiltzen dira, eta bon, ba, emeki emeki, ari gira helburu hori eta betetzen, baina, ara, badugu ino bide frango egiteko. Gure elgerrezketa bukatzen eh, ari da, lehenik, ala ere, horretaraziko diguzu behar bada, jardunaldiak dituzela buruntan ikusi eta ikasi izenekoak. Bai, eta orduan, eh, ba, diardunaldi pedagogikoak dira, eh, nahi izan ditugu antolatu ba, hainbat eh, eta gai elgarrekin gogoetatzeko, eta ba, E, informazio gehiago dena den eta bizitoki.org eta web horrian atseman daiteke, hor asteburuko egitarau osoa bada, baina bi hitzez erraiteko, ba dibidez, ba zer ikasi eta nola ikasi galderari elgarrekin eta erantzuten entxeatuko gira, edo um, aztertuko dugu ba, margolaritzari, marrazketari, bustin moldaketari, musikari, ze zentzu eman nahi diegun, Hori, eh, bi horiek larun batekoak eh, izanen dira, eta igandeko gaietan, ba, aztertuko ditugu, ba, eh, nola eta emozioak eta sentimenduak adierazi, nola gatazkak saiestu eta konpondu, hori izango da igandeko izeko eta ez da eta igande agatsaldekoa, ba, bereziki interesatuko gira, ekuadoren eta e, eramanaden esperientzia biziki interesgarri bati, eta pestalotzi e, eskola, eta eh, adiatu zen duela hoita mar bat urte eta ba, bilakatu da pixkat gaur egun eh, bizitoki den antzeko proiektu batetan eta eh, Rebeka eta Maurizio Wild eh, haiek dute proiektu hori eraman eta beraz eginen dugu horren aipamen bat eta eh, ba, ez bat. Eta Oi. gero asteburuan zehar ba, ara, jenen arteko bazkari, afari, eh, sua eginen dugu eta hor baita eta urteko egun luzea eta urbiltzen, luzeena urbiltzen eta ara, ba, Eh, giro gozo batean ere asteburu hori pasatzeko. Hori asteburuntan beraz berazitz ordua emana, erramezala bizitoki, beha eta kantu batekin eh, bukatuko dugu, ze kanturekin gorkatorre? Ba, proposatzen izuet, eh, Pink Floyd taldearen The Wall kantua ba, entzutea, ba entzuten eta aurren ezkuntzari lotu abeita. Hori da, eta be, justuki horrekin bukatzen dugu. Agurtzen gira gorkatorre, mil esker gurekin egoniko izuntan? Ba, mil esker zuei eta ongi etorri,